Bismillahir Rahmanir Rahim. Ndugu Waislamu, katika wakati huu tulionao, wakati ambao kwamba msiba umeenea ulimwenguni, wakati kila mmoja wetu ameguswa na msiba hunu, sawa Muislamu au asiyekuwa Muislamu, wakati ambao kwamba unahitajia subra kiasi ya hali ya juu sana, wakati ambao kwamba inahitajika watu waambiane maneno ya kujengana iman na kukuzana subra ni wakati maashara almuslimin mgumu sana ima mtu ameathirika na maradhi haya yaliyoingia ya virusi vya korona au mtu anamhudumikia aliyeathirika au kuna wengine wamefariki kuna wengine wamefiliwa kuna wengine wamebakia ni wajane wengine wamekuwa ni mayatima ni wakati ambao kwamba unahitajia pakubwa watu kujifunga na ibada ya as-sabr waridha biqadari watu wajifunge na ibada hii ya kusubiri na kuridhia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati hunu maashara almuslimin watu wengi wanazungumza wanaostahiki kuzungumza wanazungumza na wasiostahiki pia kuzungumza wanazungumza mengi yamesemwa yaliyo ya sawa na yaliyo ya makosa lakini cha msingi na jambo la wajibu ni kuwa la sawa liungwe mkono, la sawa lihimizwe, na lile la makosa vile vile lisiachwe, bali lirakibishwe. Wakati hunu maashara almuslimin, ni wakati ambao kwamba tumepata kusikia mambo au matamshi ya maajabu maajabu katika matamshi yasiyostahili kuenezwa wakati hunu mmojawapo wa matamshi haya ni mtu aseme au ni kama yaliyosemwa kuwa mtu anahisi kuwa katika wakati hunu janga hili liliyopelekea mpaka misikiti kufungwa na watu kulazimika waswali majumbani katika miji kadhaa na nchi kadhaa ulimwenguni, anasema nahisi kukuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuchoka. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataa subhanallah haya maneno ambayo kwamba yanatoa msimamo usiokuwa wa sawa yanaharibu pakubwa katika nyoyo za wale waliosibiwa na msiba kama hunu au yanaharibu nyoyo za binadamu kiujumla waislamu kihusus maashara almuslimin vipi isemwe au iwe sawa kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuchoka au Allah ametukataa wakati Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kuwa huyaleta majanga na misiba kama haya ili turudi kwake yeye vipi isemwe kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuchoka na ametukataa wakati Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye Qur'ani fafirru ila Allah kimbieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala vipi isemwe kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuchoka na kutukataa wakati Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye Qur'ani qul ya عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سيما kuwaambia enyi waja wangu wapi waja gani wale walioamini wale waliofanya amali nyingi wale walio hali ya juu katika utiifu la qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim enyi waja wangu ambao kwamba mumefanya israf ya nafsi zenu yani mumefanya maasi mingi sana yenye kudhuru nafsi zenu waambie nini la taqnatu min rahmatillah مسكات تمانا رحمة يا الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا حقيقة الله سبحانه وتعالى anasamehe madhambi yote innahu huwa alghafuru rahim hakika yeye allah subhanahu wa taala ndiyo ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kurehemu vipi isemwe kwa kuwa allah subhanahu wa taala ametuchoka na ametukataa wakati mtumi sallallahu alayhi wasallam atueleza kwa kuwa allah subhanahu wa taala alipoumba viumbe vyake aliandika juu ya arshi yake wa rahmati sabaqat inna rahmati sabaqat ghadabi hakika rehma yangu imezidi na imetangulia imezidi hasira zangu na ghadhabu zangu yani rehma za Allah ni nyingi zaidi kuliko ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala vipi isemwe kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuchoka na kutukataa wakati mtumi sallallahu alayhi wasallam atuambia والذي نفسي بيده نا أبا كويولي أم بيكوامبا نفسي يانغو إيكو كوني مكونو واكي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم لو إنجلي كوا همفاني مذنبي بس الله سبحانه وتعالى أنجي واندوشا كوني هنو لمينغو أكلت قوم أم بيكوامبا wanakosea wasiokuwa nyinyi wanafanya madhambi na wanakosea alafu wakamwomba Allah msamaha Allah akawasamehe vipi isemwe kwa kuwa Allah ametukataa na Allah ametuchoka wakati Allah subhanahu wa ta'ala amejalia na ameidhinisha amejalia kiqadar maasi yatokezee ili athari za rehma yake ili athari za msamaha wake zidhihiri katika hunu ulimwengu vipi maashara almuslimin tuambiwe leo kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuchoka na kutukataa wakati Allah subhanahu wa ta'ala yale yote ambayo kwamba anatokea katika huni ulimwengu yanatokea kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala na kuidhinisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala na muislamu hana shaka kwa kuwa kadari ya Allah aliyemwandikia yeye ni bora kwake kuliko mapendeleo yake maashara almuslimin vipi haya yote yasemwe Vipi haya yote yasemwe kwa kuwa Muislamu kutosali msikitini na kuacha kusali msikitini kwa hali hii ni ya dharura na hofu hii iliyoingia, akalazimikiwa asali nyumbani, aambiwe yeye anaogopa kiumbe korona kuliko kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hofu ni sababu ya kupunguzwa kwa sala, amejalia hofu ni udhuru ameukubali wa kupunguza kwa sala. Vipi hofu hii ni leo iliyofanya watu wasali majumbani iambiwe ni kumwogopa kiumbe kuliko kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu Muislamu, kufikia hapa na haya yote tuliyoyaona, bila shaka kuna maswali yatakuwa yanazunguka katika akili zetu, maswali ambayo kwamba yanachanganya baadhi ya watu. Maswali, vipi tuambiwe kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataka turudi kwake wakati tunaambiwa huku kwingine kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuadhibu na hii ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala vipi uh, tuambiwe haya yote wakati tunaona athari kubwa iliyoingia mpaka nyumba za ibada zimefungwa na hali kufikia pabaya hapa ilipofikia alafu tuambiwe haya maneno yote ya ambayo kwamba yanakaa ni ya kujenga moyo na kuwapatia watu uh, wawe na rajaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillah tabaraka wa ta'ala katika halaka ya pili tutaangalia hayo majibu ya hayo maswali sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam